Martxoak amairu ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue, berriozari irriatiaren albiste emankizuna. Gaur duzue azken aukera zuaitzaren eguneko ekitaldietan izena emateko. Heldu den larun batean martxoak amasei goizeko amaiketatik aurrera hainbat jarduera eginen dira zuaitzaren egunaren karira horietan parte hartu nahi duenak izena eman behar du 0 amabi telefono zenbakira deitu zedota berriozar.es webgunearen bidez eta esan dugun bezala gaur duzue azken eguna izena emateko. Zuaitzen landaketan hainbat modutan parte hartu daiteke familiarekin, taldeka eta bar aurrek urteetan bezala aukeratutako lekua mendialdea bat eta bi eskolaren ondoko larria da naturaren gelaren ondoa nahi zuzen. Obra eta lore zaintza zerbitzuak, landareak eta behar den tresneria guztia jarriko du jendearen eskuala ere e, beren tresneria eramateko aukera duenari eraman dezala eskatzen dute udal zerbitzu honetatik udalak jarritakoa denontzako nahikoa izanen ez delako. Eta amaitzear dagoen beste epe bat aurreskolako izena emateari aurrezkolako izena emateari dagokiona. Ostiral honetan itxiko da Berriozarko udalaren aurre eskolan izena emateko epea postua eska dezakete 2011 eta 2012 urteetan eh, jaiotako aurrek baina baita 2013 urtean jaiotakoek ere jaiotza maiatzaren 13a baino lehenago aurre ikusia badago izena emateko Berriozarko udaleko atondora jo behar duzu astelenetik ostiralera goizeko 8 terdietatik amaikaterdietara. Aurrekin zerikusia duen beste gai bat jorratuko dugu orain euskarazko udalekua, kantolatu ditu Berriozarko udalak beste behin ere. Nafarroako udaletako euskara zerbitzuek antolatutako euskarazko udaletkuetara joateko interesa dutenek martxoaren 18tik 20ra egin behar dute plazaren eskaera. Berriozarko udalak aurten lehen hezkuntzako bigarren eta hirugarren mailako ikasle isolik eskaintzen dizkie udaleku hauek. Plazaren eskaera udaleko euskara zerbitzuaren bulegoan egin behar behar da udaletxean goizeko amaiketatik ordu bietara eta telefonoz ere egin daiteke bederatzi lauzortzi iru 00 bost bederatzi telefono zenbakian. Bederatzi lauzortzi iru 00 iru bost bederatzi. Plazako purua mugatua dago eta eskaerak plazak baino gehiago izan ez gero zozketaren bidez erabakiko dira. Informazio gehiago duzue berriozar.es udal webgunean. Eta itzordu interesgarri bat gaur arratsalderako Nafar botere egunei buruzko itzaldia. Ricardo Feliu, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Soziologia irakasleak eta katedradunak Los Círculos del Poder Navarro izeneko itzaldia eskainiko du gaur. Itzordua arratsaldeko zazpietatik aurrera izanen da kulturgunean. Berriozarko Ateneoak antolatzen du. Atzo Feliu izan zen kaixo berriozar magazineko gonbidatu eta gaurko itzaldian aztertuko dituen zenbait kontu aurreratu zizkigun. Besteak beste, kan auziko dieta eta ordain sarifamatuak edota UPN-eren barne borroka. Soziologian katedradun honen aburuz, azken aldian azaleratu diren ustelkeria hauziak ez dira berriak, ez da kasu solteak ere, boterearen erroetan dagoen praktika baten ondorio baizik. Entzun dezagun. En realidad lo que estamos asistiendo no es más que una manifestación eh, de, digamos, de, aspectos que son más de fondo y más de, base. De hecho, eh, una de las cosas que más, eh, claro, me sorprende, entre comillas, es todo el tema este de la sorpresa que gran parte de la opinión pública navarra está haciendo con el tema de las dietas, cuando las dietas sea una forma, por ejemplo, es eh, histórica de, eh, digamos, de suplemento salarial, por ejemplo, para los consejeros de gobierno de Navarra. Y estamos hablando de una política que ya ni siquiera es de Miguel Sanz, es que es una política <laughs> que viene de los tiempos de Ugalburu, ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, lo que, lo que sí es verdad que en los últimos 10 eh, años lo que ha ido, se ha ido produciendo, digamos, ha sido un incremento de esas remuneraciones, pero siempre en un sistema de, doble, triple, incluso en algunas situaciones en, un cuádruple salario mm. que iban cobrando, ¿no? Es decir, evidentemente está el tema de las cantidades que son espectaculares, pero luego la lógica del por qué a cargos políticos recibían varios salarios es una lógica que es mucho más antigua y que responde, digamos, a una, a una forma de contraprestación económica que es bastante antigua. herrira ekimenak parot doktrinaren aurkako kanpaina campaña había sido du Berriozarren. Martxoaren hogeian Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Ines del Rio preso nafarriaren auzia aztertuko du, kondendan bete zuenetik bost urte baitara matza kartzelan. Hori dela eta herrira mugimenduak mobilizazio eta babes bilketak dinamika bat abierazi du Berriozarko kolektibo eta eragile sozialen artean, eunda laro mazazpi 2006 doktrina, hau da, parot izenarekin ezaguna den doktrina, bertan bera utz dezaten betirako. Eta beti bezala, gure kiosko digitala zabalduko dugu oraintxe bertan, berria egunkaria hartuko dugu lenik eta behin elegitea jarri du kontuzek kan hauzia ez duelako nahi Madrilen ebaztean. Hori atzo ere irakurri genuen eta baditu dena den berriak bestelako albisteak ere. Estrasburgok parot doktrina zebazten duena onartu egingo du Espainiak. Eta Nafarroa hurbilduz ere onakoa sunsundegiko plana onartu dute elako ordezkari baten botoari esker bukatzeko buru hau nabarmendu dezakegu berria egunkarian jaurlaritzaren aurrekontuak zazpireun milioi gutxiago izanen ditu gizarte gaietarako. diario de noticias notiziasi helduko diogu segituan eta hauek eh, ba, kaja Navarra, Nafarroako kutsaren hauzian eh, murgilduta jarraitzen dute hainbat titular eskaintzen dizkigute gai honen inguruan. Bartzinak ba, kreditua berreskuratzen eh, saiatu da, sanz eta abertzaletasunari eraso eginez. Bestelako kontuen artean, baina afera honekin erabat lotuta Sánchez de Muñainek ere, Nafarroako kutsatik kobratzen zuen eh, dieten ordainketa garaian eh, komisio edo batzorde permanentean Eta azkenaldiko beste hauzi garrantzitsu bat Nafarroako ospitaletako sukalde zerbitzuarena da berriunda berrogei gertakari e, higiene ezagatik edo higiene txarragatik Nafarroako ospitale guneko sukaldeetan hori da e, diario de notiziasek nabarmentzen duena eta bukatzeko azken lerro buru bat egunkari honetan Nafarroako errepidesare nagusia garbi gara egunkariak ere, dieten eh, afera, aipatzen du bere lerroburu nagusian, Nafar gobernuak soldata igo zuen eh, dietak ustearen eh, truke, ikusi dugu nola amaitu zen dieten kontu hori, eta bestelako kontuen artean hause atarrabiako alkateari babesan, na, audientzia nazionalean zitatua izan dena, eta politika kontuekin jarraituz, hau aipatu behar dugu, sortuk helburutzat hartu du, Nafar Nafarroan gorriz, berdez eta morez margotzea. Alderdi politikoekin eh, jarraituz onako aipatzen du gara egunkariak, batzarrak, batzarrek berretxi egin du iurekin koalizioan joateko apostua aldaketa lortzeko. eta diario de Navarrarekin amaituko dugu gaurko errepasoa Jolanda Bartzinak e, eh, kereia aurkeztuko du kontu zen aurka eh, kalumnia eta denuntzia faltsuengatik eta eh, politika kontuekin jarraituz hau aipatzen du diario de Navarrak Jimenezek eta Mirandak dietak kobratu zituzten Nafarroako kutsako bilerengatik joan ez ziren bilerengatik eta osasun e, saileko edo osasun zerbi zerbitzuko e, eh, sukalde kontuekin jarraitu zause, Marta Berak dio, E, eh, kesen murrizketa egon dela dieten kontuengatik, gatik ez e, Marta Berak nondik ateratzen dituen datu horiek baina egunero ikusten ari gara e, kexia horiek e, egun bukatzeko eguraldi kontuak Nafarroa osoa alertan gaur edozein kotan elurra egin baitezake Gaurko kiosko digitala itxi eta eguraldiaz mintzatuko gara segituan. eguraldiotza eta negu giroa orain eh, berrio zarrien duguna, orain bertan gradu bakarreko temperatura markatzen du behintzat gure termometroak, 0 eta bat gradu artean ibiliko dira termometroak goizean zehar, eta pixkatxo bat beherago datozen orduetan arriatxalde partean gutxieneko temperaturak beraz eh, gaur 0 eh, azpitik eh, bi gradukoak izanen dira. Eta zeruei dagokionez, ba zer esanik ez, estaliak izanen direla eta elurra egin dezakela, elurra bota dezakela egun osoan zehar. Tira ba izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren e, sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.